book two เก้าสิบเก้า เดวินเดสมิเดวินคำแสดงความเป็นเจ้าของ genitives แมวของแฟนดิฉัน manas draudzenes kaķis สุนัขของแฟนดิฉัน Mana ราวก g ซุ u n s ของเล่นของลูกดิฉัน Manu bērnu r o t a ļ l i e t s นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Tas ir mana kolēģa m ม t ต l i s นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Tā ir manas kolēģes mašīna. นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Tas ir manu kolēģu darbs. กระดุมของเสื้อหายไป Krekla poga ir notrūkusi. กุญแจโรงรถหายไป Garāžas atslēga ir pazudusi. คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย Vadītāja dators ir saplīsis. ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Kas ir meitenes vecāki? ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Kā es varu nokļūt līdz viņas vecāku mājām? บ้านอยู่ตรงสุดถนน มา j a ir ielas galā. เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรกา sauc š v e i สกาลวส v a ลเซตุหนังสือชื่ออะไร k ā d อิร grāmatas n o s a คุมส์ ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร Kā sauc kaimiņu bērnus? โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ Kad bērniem ir brīvdienas? คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง Kad ārstam ir pieņemšana? เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร Kad muzejs ir atvērts? Thank you.